Ibu jawab memeh ditutup kira-kira lamun dibundang banding antara beas ejeng wedak penting naon cek bagus itu jawaban tepat ibu-ibu bapak-bapak memeh ditutup kira-kira lamun beas jeng udud penting naon pak <laughs> bener tapi ini jawabnya tara udut bener eh. cocok ayah di dia istri sok merek pek kasalakina pernah udut, ya. Eren tante udutnya. tekungsi Maraban tekungsi ngilok tekungsi babasuhan 50 kilo kali 10 ribu 500 ribu tercapek eta kerjana cer, sok bayangkan di dia buburuh macu 500 ribu sebar poin jadi lu cerdas mata teu mata kade cerdas teh dengan pilu diaun wae jeng cerdas nak pi akhiratkeun ngarasa lamet dunia sarang ka dia orang hartian ngarah tembus karena man niatan ngadua Ibirlanna muga Gustimpu karena dosa Abdi Sai dosa Ali dosa nudi hajanut nudi aku nu seu aku tatangga Kermoe pare ayam kurang macaokan ap pare tatangga nuker dipoe kira-kira nodosana haym nauba sing bener jawab na Ibu Ayuna kira-kira tas ngepel setengah delapan jam salapan ayaam tatangga naik karena terlas nuttas di pepel ci kira-kira didieram endo ta modal lebah tas ngepel setengahpan hayam tattangga modal na rawos tantengen tante kira-kiran udah sang hayam na Anggar hayam did mata kurang rumah sakn urang tejal menubogol lootku dosa kalyan sok aya gening sahur murangkali kapunggur nujo alid nga rumah sakn udang tseeur dolim karena diri loban ya robbanana saram dolamna angpushana taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin minal teraskan Sundaan Aduh Gusti Pangeran Abdi Dolim Pomi Gusti tengah tentang tos jantan jalmi jadi bisa diambil kesimpulan orang teh sering dolim karena diri masing Maka nga langkungan dou nembek ia Allah lungsurken ke Abdi Sadaya panghampura Gusti sabab lamun urang taya panghampura guststi bakal urang kalebet jalmaanu rugi na udzubilamin nuka 2 tadi Allah robnonjibirna nuka 2 warhamna hartos na warhamna temga Allah mikanya ah keabdi Sadaya oyong dipikanya wa Allah sederhana ulang make contoh sabab ngaji gespeting ki udah lobat contoh dari loba si genmba mugabuka Sinjan tensaksi jagadina dintenan kiamah Sadayana menangrahhmat yang ridhona Allah amin Ibu gaduh futra 2 dikersakan anu dua Te budak telalaki dua nana hiji ngaranajang Rohman nuka dua aku jengkuring ngarana make ujang atuh ka dua ngarananajangku Eteta Budak anu 2 Kajen sandung sahabat Bapakpak mungkin ayaah beda nah ciri bedana jangan Rohman mati leleti bager pinter jujursholeh datang tisa sekolah gowati Salin buat ke Marasah di sekolah na pinter di Marassana pinter Alhamdulil tapi anukadu nu ngarang sah ujang ah bener gitu etanukadu nu ngaranjang rohhim Masya Allah tabarokoka reksakola di Gurah ger waikundung jeng Bapak datang tisakola setengah dua baju perolog salahna barokndungkah ngomong maneh ka Batur Mageststi tadi datang tisa kolat A maneh Ka karena datang tuh Batur Magesti Madrasah kal keluar bahasandungna siap Te Bangor Bangor teing ayaah bahasa gitu Enjingetadakrekwi duit 2000 diberekku lindung jeng Bapak Nah naon sabab karunnyadi bedak panggor leros balik karena awak u rumah saya jadi Jalma Bangor nah de seorang nas ya rumahsa orang jadi Jalma Bangorta seu kawajibanti Allah nu orang ditinggalkan pernah poie Jumaah kemacul terjumaah Ah, bener conng akunya pernah pernah urangker panen tehor kira-kira etankitu bangor Tan Makadanggat anu ayeuna urang kalebet jalminu bangmor tapi Allah subhanahuwa ta'ala Insya Allah Rohmanrohim pelas asih mudah-mudahan sedayana aya dinakannya ahna Allah amin. sepertos nu tadi budak Bangor isuk reksakola diberi duit dua 2000 naon sabab karunya dan kasaha ke anak mudah-mudahan urangi ayah dinakanya ah Allah amin ya robbal nukatilu warjukna muga Allah ngarizkian ke abdi sadaya pentaku sadayana rizki dohir rizki batin dunia sarang mana Rikihohir tinggal kali dia nudi aot nudi dahar nudi anggok nudi tempatan kajen gedong sigrong ketakkabeh Rizkihohir Rizki batin mana cali kungi ayeuna ngupingken pangasan itu hakekati Allah subhanahuwa Ta'ala Insya Allah kita Bubartina pangosan Allah bakal nebungkan berkahcingng rahmatna Sadayana Muga Kuolo ditambih kesehatan Sadayana Muga Kuala ditambih kesalamatan dihasilkan sadaya pamaksa dan ayadina kegampilankalalayan saddayana maut khusnulkhatimah amin ya robbal fokus kadio dinamian Ridqihohir Nudi Arot Sadayana pihang serun Nudidahhar Sadayana pibauun nu dianggok Sadayana pibuuten nu dit tempatan kajen gedong sigrong pi hancurun yakin sing kurang percaya Ale-ale sengit a-ale nikmat diotku ibu sagegas dirot di kaluarkantina Palawangan payun cekurang Raja Desamah pipis aya bahasa pipis didio Abdireknaros kira-kira didici ngabul Ari pipis kakolota kabudak dicinangka rammun kakolot nga bebas eta kinten-kinnten alek-ale dipipis keun dikomol ke sengitkeneh tahangser yakin berarti yakin Nudi at sadaya pihang seren nudi dahar sadaya pibauun tinggal ka dia nangka sengit nangka nikmat nangka raos didahar ke urang keluar kentina pelawangan pengker cek urang raja desa mah gening bahasana teh eh eh ayah bahasa eh di sinangka kira-kira hari eh eh kabudak tak kakolot kira-kira kakolot di dia naona ngerana, eh eh modal sepoi euy sinyal sinyalan di dia kan ku labi tadi sangka geus peuting kieu cing teh jabat tiris teh tariris tante teu boga rasaan Aduh. Yo si rarure kana baham tapi nyaah buah-buah mata kalu soranya eh. <laughs> Allah barokah tabarakallah. Yakin anu didahar sadaya pi baun, nu dianggo sadaya pi bututen. Acuk hargana 2 juta, acuk hargana 1 juta atau 500 dianggo teras kurang beki weteh ta beki butut. Boro-boro bajuna, nu make bajuna ge. Nah, bener kapungkur mah urang teh pipi teh manino ayeuna mah pipi teh geus pe berarti urang teh geus ko kesimpulan urang tereh mah Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin eling eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah weleh bisina kaburu bisina kaburu ayaah diciangkan bahasa Pake bakal urang Pake osok emut karena maut Sakapungnda cirina habli sokping masyarakat manuk cingkucuwi dia sahnya pay emut karena salirira urang tante pasta tangga nu dur nate tilu tahun tulu maut lag lagi pantes pantesros kau urang dia ayaah urang cinangka orang Camul Nu maut pernah uddurla ayaah urang Cingambul anumat budak ngorah ayaah urang Cingambul anumat orok ci kira-kira jaba orok jaba budak ngorah jabat teinglamat pantes tante nyebut untuk C tinggal yo nute panantes mah urang jallmahi ruohhok kanamatahtan nuup panantes ek orok ek budak ngora rekteing gelak Allah paras na tosken ajal masing-masing Dina nalika maut nu panantes mah nalika maut nyandak iman malah te ayaadaika samurnaan kanikmatan sauur Sayyidina Alilika Ramallah wajahh tamamun nikmat al maut ma'al imani wal islam itu aya di kasampurnaan nalika urang dipaparinan maut nyandak iman Allah biha Allah biha Allah bihusnil khatimah Allah biha Allah biha Allah bihusnil khatimah cobi sarang Allah Allah biha Allah bihusnil khatimah Allah biha Allah biha bihusnil khatimah amin ya robbal itu usina doa teh luar biasa nu terakhirna Wahdina moga Gusti nuduhken karena jalan dipikir Doku Gusti kalayan sadayana moga Ka Allah di paparinan mod Husnul Khotimah cobi sawang Sulan leing kompak Ighfirlana ya Allah warhamna ya Allah warzukna ya Allah Wahdena Abdi Hoong nguping suara ibu-ibu ibu-ibu mau yoyos tebih wyosrada Aranggang suarana sokompa bapak-bapak mausrada caket suana sokla lettikcinc percaya gera-rek di sauuran gua Abdi ibu-ibu Paklengit aduh a ya aya cobian ibu sing kompak rek dipenten ku abdi cicing bapak-bapak ibu helat di payun sing sareng ighfir lana ya Allah warhamna ya Allah ya Allah wahdina ya Allah bagus benten 100 resepna kangku ibu-ibu teh kompak semarak semangat cobian bapak-bapak sanggup ngelawan te sing kompak cicing ibu ulah mentuan sarang pak sing sarang iufirlana warham tarifna ya Allah we euy aku bego cegenya Pak RT apal ayah Pak RT na ngaos paling mana carikna Pak RT oh di dia alhamdulillah upami apal Pak RT hadiahna 50 ribu ti kersana Kang Kuwu ngan cek abdi pilih Pak RT hilap engke taroskeun ka rurahna rurahna ya pilih lurah hilap sami taroskeun we ka ngan kangku pilih hilap ondang di Mang Rohimna insya ngawitan orang kembali karena fi Allah di surarrum orang ausken helak nurutan tadi panerza kori maupun tenwan tenaradapo di tanggal hiji mulut nepi kaungi Aina acan liren gogorokan woni tadi mah Abdi ngaste bisawata dugi kata busa 10 teras ngaos di jam 11 nah di sagala heran jadi dua tempat woni mawiwanya mewi sora narada untung panitiana wengi auna cerdas masih anak cair herang ke hayangkuring sabab ja herang makan la mutiis karena karena tikoro lemes jaba karena sora sok ngncringongko lamundina bensin mamur murah murni-murni pool apun nonwali gitu Amin tenunutan leres yuk orang awaskan hela cuang lagamkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan kompak nyebut Allah nanas kuring menit tiba bergega kali day ah azwajan litaskunu ilaiha wa bainakum mawaddatan jalanayaah maknaha Allah Raullah mubi aya nu terang karena piharai ayat nusal rasnawa Allah sa Rasulnalah kirang langkung pihartu Sinana bad dilagu kemin ayaatihi eta diantara tanda-tanda kekawasaan Allah subhanahu Wa ta'alaala ankho ko lo paras ngada lakum kearanjen sadaya minan pusikum tina jenis diri Aaranjen sadaya aaj wajah bari sajodo sahjo Ra alus did dia sinyal lah diti is naon sapah pena nalong adama di muka bumia sajodo sajodo hepa RT pay laon sabab napang nalong adamel di muka bumisa jodosa jodo ayaes supaya orang tenang hirup di Alhamdul aya luhurta aya ayah harus ta aya ayaah susah eta aya aya poieta aya aya aya aya aya supaya urang tenang hirup di alam dunia ya bayangkan kurang sadayaho Allah ngadamel berang ke aya puting capek hirup Abli sok ningalikenwargitatanggi terkadang pribadi wayah magrib Batur mages dimarasjid baden ngiring berjamaah Da aya ke heta wayah magrib Baturges dimarasjid badai berjamaah mulang pi ketajallma manggul Solu manggul pacul jika namun Allah puting oranggue saw ampura maka nga da ayaah bahasa didiciangkan ngaje da kuringnya nurutan kurangrang di mata yakin Allah ngadamel di muka bumi ia sajodo sajodo teh ngarah tenang orang hidup di alam dunia mudah-mudahan ia ayat nunuju dibahas khusus ke putra sohibul hajat nu nembe di akan tikah kendinten salasa muga Allah maparinan katenangan dohir batin dunia akhirat amin ngan punten bager ieu teh pangantena ayah di luar ayah oh mohon sing tenget bager mual hasil ketenangan hidup di rumah tangga tanpa dimodalan kuno dua rupa di antawisna hiji mawadah dua warohmah naun ai mawadah muncek Sunda nama mawadah tebogo abdi rek kehidup duaan bogoh taralila sing percaya survei membuktikan ibu bapak waler sabab kurang rumah tangga tetos ayah nu 40 tahun ayah anu 45 tahun tinggal hati salaki urang geskolot pamajikan urang ges kolot dua nana parahi kolot jawab ku sarrea banget auna barogohh keeh tante bogo keeh di tukang nyebut ten nang huluk tapiras Panngersa kang kau yang Abdi rumah tangga dugikadangdangangan Auna kurang lebih 22 tahun putra nembe gaduh opat nupang ageng na pamagged nuka dua istri nuka tilu nuka opat pamagged De 22 tahun Abdi rumah tangga ayeuna leres nu dinamian bogoh toste ayah Nu aya yakin panna timul katenangan modal nuka 2 warohmah naon aywaoh mahnya ah dude karunya berarti bisa disimpulkan kedua hidup Anjan rumah tangga lain rek udah bogoh nah tapi udah kanya ah kadede karunya parat doh hirbat Insya Allah Allah bakal maparinan ketenangan amin jadi bisa disimpulkan hidup lain rek udah bogoh sabab lamun rumah tangga udah bogoh nalika bogoh teu bakal dipirak timbul bahasa kolot popotongan unggal peng moroknabobogo bogoh masa keng Abdial bojo nada sanes bogoerek bogoh bah lama anyar ditikahkan Masya Allah Abdi ningali ningali pinarapan pun bojok Masya Allah adamaniner nah Ayu Naes 22 tahungadduh Putra opat ditingali pinarpan ter persis jika ceplok no ya ampura aja disebut tiga ceplok nong Tenah kuma atau dikenyot kebudak opat acan kusahana cocok halus sinyal mata lamun orang timbul rumah tangga silih piknya ah silih pika Dede silih pikarunya dohjeng batin bakal tadi punah pikakolot Insya Allah sakinahPS jeng aki-aih ge Waduh lain kadinya maksud sakinah teh tenang dohir bat insya Allah kurang mandasok sok dibahas sakiratakeun sakinah HS jeng nini nini cilok aci cireng aci di nya eta teh sok deket ken, mata ayah bahasa kolot ku bisa ngaran cina sales mak. Ari salesmate bahasakirarata saluranlehhok sedang macet Aduh Aayoku bisa gitunya hmm, Masya Allahang Kiangki teh cari uang sambil jalan kaki bisa sakit mahal ngannta di kesauuran kangku yo bahasa rumah tangga jadi hidup kamari dinten Salasa tos diakan tikahkan masuk karena areal rumah tangga berarti kesimpulan anak hidup kudu mikir air rumah teh bangunan air tangga teh taraje simpulna sing bisa nete taraje ninca cepet jeng lambat nah kumaha kinerja ura mata kewajiban ke megat lima rupa diantawis diantawisna hiji ngelmuan osok ibu di papatan ku pamegat urang kusa hurang pardu wdhu rukun salat pembatalan salat praktek wudhu praktek salat- sok di papatan kusakitara Ibu terang Pardu wudhu aya genep hijini dua ngubahrar tilu ngubah panang obat musafsirlima ngomba sampai genep tar aritartip ngahulaken Anubastihul Manerikan Nubar etang araanatar. lamundinalan Can mataun nganggosellempakka dua ngagolan Cn panjang etangana tartib tartmahungolan Can panjang tuluselemppak alus kira-kirana matastar C Ibu terang pardudu genep sahur salah kita sahur Kyai kira-kira orang terang praktek salat kira-kira tiba Pak ngaatigu lama kita mata yakin bapak-bapak urangtos dicuparkan sebagai pamagat sebagai kepala rumah tangga nyuparkan kewajiban ku para ulama ku para Kyai banget auna ulang dokenia Allah mudah-mudahan sadaya para ulama ya Allah mudah-mudahan sadaya para Kyai Nu hadir Nu hadir mugaku Allah ditarambi-tambih panjang Yuusuana sehat Salran Amin ditambih-tambih kebarokahan hirup jengngka hirup anakak dunia Rauh akhiratnah amin ya robbal Subhanallahu Noka dua wajib ke bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga dibalik nuka hiji kewajiban ngelmuan nuka dua ngimahan Masya Allah kangku leras tadi sahur kangku di mana nikah tara ujug-ujug meli kapal abdi pisan kangku salapan tahun kurang lewi sabada akad nikah abdi jadi pilot nyempil di imah kolot bagusnya Allah Rabita Barokallah mencekolot kurang tiga herang Raja Desa mah ngahiji jeng mitoha tapi Alhamdulillah Allah nyaur dina surah An-Nur wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukoro ayyuknihimullahu min fadlih wallahu wasiun alim yakin saul Allah iyakunu fuqara ayubnihimullah di dimana dua hamba Allah pakir bakal dibengharkan ku Allah mudah-mudahan ia putra sahibul hajat nutos diakan tikahkan kamari dinten salasa muka ku Allah dipaparinan kabengharan hatekna haran kabengharan hartana barokah dunia akhiratna ku berkana sholawat sarang kompak sadayana sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholat rahmatullah salamullah ala yasin mudah-mudahan jantan doa mudah-mudahan sadayana ku Allah di paparinan kajembaran dohir batin dunia akhirat amin nukatilu hiji ngelmuan dua ngimahan nukatiluna makean mata lamun tiasa maurang T o 40 dinten sakali T kava majikan urang kapbojo urang ka isttri orangrang mauken baju osok ke Jepang mearkan baju 40 dinten sakali pilihih temmampu o 40 dinten sakali tilu bulan sakali osok bising temampu tilu bulan sakali setahun sakali osok Alhamdulillah mata tinggal Pak anggowa nu dianggo sing leres anggowa Nu matajantan turuna Ridho sarang berka sodek wayah na urukan bojo orang ulah lebih kakak luar bojo orangrang nu di anggote kutang ungkul temak baju genger ke nosok ayanya gitu yang mana kadek nih tiba habis bisa kapung makan ngajngan sok rendaa pusing karena otak ngaji osok berjamaah nah daykan ngaji kul anak leken nganetari keluar reta awewek make ku make baju <laughs> udah singong eh, ngapre di tempat-tempatnya juga karet pandri ambgur aja kita teh ibu-ibu sok ngambek lah ngece aja ngante, ampura mata nama hurui nyatu teh ngapleh kumanya euy abdi inget teh tatas di balong ngawur lauk balik teh kalembur ngahaja da eta aya dua istri keur siaran anu eta dua istri keur siaran teh marake kutang ngumpul teh make baju apan kuring teh era akhirnya jauh kene teh dedehem <clears throat> mata kadek saminggu Sakalilimaangken daging bulann sekali atau daging minimal sa bulann sakkali tepang meken susu osok Pak nys tahun kangkung singrada beten Pak eta 40 dinten sakkalimattu mayormaor mencit naon mencit naon bukan ke menjid maneh mencit Haym mencid mermot mencitda singrada sing rada beten usak sa bulann sak kaliing aya rada enak Inya nukah hiji ngmuwan nuka 2imahan nukatilu makean nuka opat maraban nukali bener cerdas di Iya kira-kira anak orang tans Nukahiji Tans Nukalima Alhamdulillah etal respisan Abnyana tans matapunten Abdi yakin Nami rumah tangga mah ku Allah subhanahu Wa Ta'ala ditandaskan tadi bahwa dimana orang tos ngalaksanakan akad pernikahan bakal dibengharkan ku Allah Abdi rekna Ros kasadayana kapungkur ibu bapak satu acan akad nikah satu acan urang rumah tangga tos gaduh mobil tos gaduh motor tos gaduh balong tos gaduh sawah tos gaduh kebon tos gaduh bumi itu acan itu acan tap luka hijji Baer semangat tinggi Dinahatiti semangat tinggi cita-cita anu Luhur rumah tangga ulang teh hayang wabarenngan di dunia parat lebihpi karirat ayah Dinairo Gusti etak lubang luhur naman mata klamun urang rumah tangga ge timbul Dina H hayang wabarenngan di dunia nepi kairat ayah Diho Allah bakal timbul silih asa silih asih Silih kacait jadi salewi kadarrat jadi saloga Dina harti kacai darek mandi kadarat darek sholat eta teh modal kabagjaan dunia sarang akhirat luar biasa rugi Allah nyaur dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salam masih bagus sinyalnya inna allaha sabirin di balik semangat tinggi rumah tangga nuka dua kudu gede kasabaran sahur bahasa sepuh di mana jalma sabar oksok sub leres Abdi putra pun Bapak nuka salapan Sadayana putra Bapak dua las Abdi gaduh rai tilu ditinggalkan Abdi kupun Bapak nuju kelas genep singkabayang kurang Cinangka singkabayang kurang Cingambul budak dua las ditinggalkan kusalaki berarti indung mampu ngadidik anakmu dua las naon sabab semangat tinggi cita-cita luhur luka dua mampu sabar masuk olehku haym haym anaknya duawa salah data ayam ayah ayam ceri kurang mau ditinggal keku salaki mani lolong Serang juga papa orang il Dayek ilu kajro kubun alus ditingalkan kuat kacagggal Abdas engggal nyanak yasin ngaduaken ke Allah ngadu ka Allah ke sih maut nga maut khusnulkhotimah kamuliaan di alambarjahnah Miku Allah digentsan pa anuleh Inya Abdi em kasran pun ba nuju kelas dua y jangan nitip Hi Te Kuduka Jakarta hidup Tepuduuka Sumatera hidup Tepuduuka Bandung Nu penting hirup di lembur sing loba ka sabab cek Bapak Nu alus di mana Jalma ayat Kahaang sing Lobakada Jalma loba Kahaang timur Lobakek cek Bapakpak sok lo banyak baikkir Gening jadi loba nyapek Apaan ciri jalma loba Pak timbul loba pepelakan mana ges loba pepelakan Bakal pepel karena elak-elakan Leres Sahur pun bapak lamun hayang tiis beteng sing daik panas tong Atau dakaharti berarti eta jalma ker panas tonggong teh Ker dongkok ker gawe Beteng tihanap, jadi kehalangan ku tonggong Jadi nu panas manaon Insya Allah bakda panas tonggong bakal timbul tiis Beteng ayah kira-kira urang cinangkan ayaangtis be tembung panas tombong kurang ja Desa majal manged hardohar rawos kecil boga salaki ngedul ah, pusing tapi tattanggaaran Wahka beneran boga salahnya ngedulnya gembul dasar si hidung amburaing hidung tak timbul bahasakolot tadi lamun hayang tiis beteng sing panas togongdina hart lamun jallma embung panas togong hayang tiis beng banget lamun hayang dua nang hayang tiis tongang tiisnta percaya sogahkujaluti telem menang Ridho Allah hayang menang kemuliaan ti Allah hayang menang kebagjaan ti Allah dunia akhirat hayang ay ibadah tara rek menang bagja timah dari sinir ku hiji ulama kekia kieu unggalna yarjunna jata wala yasluk masalikaha inna sapinatala ya jering ala ya bisi ngarep-ngarep kasalametan baritara ngalakonan para huge teberjalan lamun lempang nadi daratan tuk tuk atuk tuk astagfirullah resep nai ngaji di dia teh sok lo nyanyi nyawanan kuring teni tah nyebut jereng nyebut sate tuluk tuk atas biniatan di bumi bapak-bapak nyebut jereng pedah nahanya nyahwanan? tuh udah kuring atau nita oh nyambung bener berarti di mana mana eta mah geus nyambung di mana tuluk tuk tungtungna jereng eta lamun teu make jereng tuluk tuk ngeunah moal cek cuang cobaan tuluk tuk atuk tuk kacai singderek mandi kadarat singderek sholat eta teh modal kabagjaan dunia sarang malah punten ibu bapak fokus ke dia Rasulnya urgen kia. as-salatu miftahu kulli khair sholat pembuka sakabeh kealusan dunia sarang Sholat sebagai pembuka keselamatan Sholat pembuka sholat teh pembuka kasayan Sholat sebagai modal keselamatan dunia sarang ku Abli wengi ayeuna diibaratkan salat konci kesalamatan ku Abli wengi ayeuna salat diibaratkan konci kebabjaan ku Abli wengi ayeuna salat ibaratkan kunci kemuliaan terang urang cinangka konci Ari Imah kurang dikonci tante Ari kunci jeung imah gede kunci tabda imah ayaah kunci sebeda imahti kunci maci imah kunci maletik tapi kajtik hutan ibu Ayena orang ngaos kayak ia tempat bumi dikonci kuce Bapak nah mangkat tua nanah kunci dipresakan kuce Bapaknapaliti hela kunci dipresakan kuce bisa suka imante naon sabab dikonciku tapi nu saya Bapakna mesakan kunci Ibu mesakan kunci papana Mulang diayun hu namawa kunci dibuka kunci nah pantok muka salik na korsi Mbu sarekdina kasur buk Dahar ngarot anu rawos namunon sabab dibuka eta lawanglah ku kunci nusa itu letikna nepi kaka rawos salik na korsi sarek na kasur Dahar jeng ngaot coba lamun ter dibuka eta panton aku kunci bisa as suka Imah muaang mata kaek konci nah pulang tinggal jadi kesimpulan ngaci peting ayuna kuring terakhir mu jauh-jauhnya urangmulamu balikja ke naon apa ngarah kenteng isuk ayunnya ke na diurus ke naci jadi konci kesalamatan ci kababjaan kunci kemuliaan dunia airat teh salat mulimawa jadi kadek ulah meninggalkan salat Insya Allah awas sing sabar hidup sabab dari gepangna Allah ngadamel di muka bumi sayajodo sa jodo teh ayaah susah ayaah terbuka duit bungah tak susah beda kor tapi lamun auna sala Keroba duit kira-kira ibu bungah tak susah oh, beda Musakeroba duit ibu ibu ngada- genit gutketit bari cawat ciwit dasa lakinnakerba bedaeta sok Kayang urang salaki Gering usahatara budak arengheng duit kira-kira kira-kiratahtararai urang wajah urang bungah tasem oh, didinya penting orang mamput sabar kemut sahurpun guru Abli terakhir mangos di kadu gede sauurpun guru him mitip Hida pre rumah tangga Marrek mukim delmbur gedeken kasabaran Insyaallah jalmanu sabar bakal papainan kasuburanku Allah sabab guys rumah tangga mah nu ngecek sok aya no nga hinak sok aya anu ngago goreng sok aya malah nu nga bobodok sok aya uh Dewi syarat na gode kasabaran cepun guru elmupangsalamat-salamamettahhiwatu elmungelehan ilmu naon cenangele aduhnah Kh aya nogahina ayaahmookkengeeta nye sok aya noa kurang dibalik di hina ayamook kurang dipook de eteta eh, mence kurang raja de sama gemrung galen rok nu burung eh, aluseta eh, em Abdi anyar kawin ayat tilu bulan mah duka langkung ayaah jalma duka ke lehen duka hayangan ndak jangan nak nak nak bisa sebut kan mereka ya, dah jangan jangan nak akhirnya Allah nembongkan barokah jeng rahmat Allah karawas ku abdi semangat tinggi penuh dengan kesabaran ditambah abdi nyaeta penuh dengan keikhtiaran kasab ikhtiar nyareat namikna dibarennganku ikhlas Nina mana Allah nempkin Barokajing rahmatna Imah kajion sawahkabbo kebon Boga balong ayaah mobil jeng motor ayatjal menungecek tadi bahasa jadi lemah lemutpoknakilnya Arisantri Arikyai Ariajengan balabarun milik Nana teh Alhamdulillah mata penting nah didinya sabar bager lamun temampu sabar maha urang kahirupan Insya Allah jalma nudai sabar engke Allah bakal dipaparinan keistimewaan Insya dibalik sabar nitip bager sing daek ihti ikhtiar lamun sabar tuh ikhtiar nyalahan ini sok ayah cek ajengan sadaya manusia sadaya makhluk di alam dunia bakal dirijikian ku malahpidwa Allah wama Mingda bating fil Ardiilah iris kuha setiap Nuku maraya di muka bumiana dianku Gu Allah ta eta Riki Allah perlu dikhtiaran tapi cekap mudah-muda ya Allah mudah-mudahan abisingshir Artosna aya duit mu tiluhur ya Allah mudah-mudahan Abdi di paparian jemba Rizki gampil gampil usaha pagagawan HSJmulin bakal gampil usaha tuh bisa mata penting ikhti ikhtiar jadi dibalik sabar kudek ikhti pelak tangkal sampo poe ayeuna isuk rambut geus aya beutian acan sabar daguan tahun, da abdi ge kajian imah teh salapan tahun sabar eta teh salapan tahun jadi pilot nyempil imah kolot Allah ne mungkin barokah jeung rahmatna ayeuna boga pila imah pipir sakola Alhamdulillah itu berkah di Allah mata kadek nu akhir pangosan wengi Ayuna usahakan barengan ku hlas karena berarti simpulkan pagar hidup aires rumah tangga hiji siap kerja keras dua siap kerja cerdas nukat hilu usahakan kerja naing ihji kerja kera berarti siap day gawei cap bo kajian Imah Kabolik sawah landang Ulin Taladang capek ah kupingkan bager kudu siap capek kajen jadi kepala desa kajen jadi presiden kajen jadi bupati kajen jadi camat kabeh pasti cap mual ayah nute capek matak bener tadi bahasa kuring lamun daek capek sok lo banyak gerana uh kadaek ngelohok we tetangga murah kulub suuk nonghol we Ece kece telah ada orang masing itu melak esok diberek tetangga lagi bager diberek masa utik mending melak melak mah murah merek coba ngajual boga kene sok ngomong naon deui insya insya Allah nu kadua kerjana sing cer nu cerdas mah teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Bandung ka Sumatera hirup di dieu ge cerdas mah berhasil yakin terus terang Kang abdi sakola mah nepi ka S hiji SD kaluar ti SD abdi teras kuliah terakhirnya di Universitas Kastrologi dan Eplikasi balik deh abdi terakhirnya kuliah di Universitas Kastrologi dan Aplikasi kurang lebih abdi di Universitas Kastrologi jeng Aplikasi teh tujuh tahun uh -uh, Kastrol bener aliwat Alhamdulillah salami tujuh tahun abdi sasarengan sarang pun guru Irang macul biwaraang alas Suulu di warang more dan saja padatara kalangketarae berarti Abli salami tujuh tahun ngahir mahkah guru wasilah Abli ngahimmah guru Alhamdulillah katpaan berkahhel mutiman tena sabab dibarenngan kuih kehla karena Allah naon sabab Abli nitipkensaliraaka Allah ngalangkungan ngaidd mahkah guru sababba tosten ayah ditinggalkan Abli ku pun Bapak nucu kelas genp mata kali tiletik Purih ladanggurih aun ayaah berah mata bener jekolot mundai beoklamaang oh, bisakiang aya mata bangunang aya beriang aya beras beri Alhamdulillah not terakhir Abdi Diibkenku Allah terakhir Abdi dijaikan Aina keluaran di SPG serjana pengurusgurame kamarlima kangku aya urang panawangan Desa Karangpaningal Kampungna Kampung Suryan Namina Paululis Ipin Nikahkendinana tanggal 8 Anjiina tanggal 5 ngobel salaamualaikumikumsalamma ke bad Abdi dinten Minggu keping 8 Desember Ayeuna kaping 5 Manawi Gaduh Gurame Abdi Priyogi 50 kilo ayah gurame Kang ayah aya sote di tatangga sing cicing cek eta pauli sabara pangosna Kang biasa we galib di dieu mah Ribu di teang tadi anterkeun di teang ka dieu sing teh lamun Tujuh Puluh yo satu jadi Lima Ribu nah Guys gitu irah di teangna ke dinten Jumaah berarti dua dinten di karena prakna siap Insya Allah cek abdi teh geus gitu ngebel rencangan Mang Atang Putra Mang Oban urang dabuan sehingga percaya jeung tanyakan jauh mending percaya abdi ngebel tiki assalamualaikum kumsalam cing teh Kang Atang damang saya alhamdulillah iron eh, Kang jangan Priyogi gurame 50 kilo aya Allah aya sabaraha pangosna cek abdi teh biasa we Kang 60 jualan cek abdi teh kirangan tuh. mah dikirangan 55 Alhamdulil jadi tak 55 kilo an tergen poi Jumaahang poi Jumaah diri itu kenca caritaang mang Atang mawagura rame nndungi manehanana nlak manehanana datang anonean Alhamdulillah tekungsi marawan tekungsiho tekungsi baba Sehan 50kg kali 10.500 sayabut tercapek eta teh kerjana cerdas sok bayangkeun di dieu buburuh macu ratus ribu sabar poeun jadi lu cerdas mah teu hese mata kade cerdas teh lain dengan pilu diaun wae jeng cerdas nak pi akhirateun ngarasa lamet dunia sareng sederhana lamun salat maghrib di imah sabar rakaat tilu lamun salat maghrib berjamaah di masjid sabar rakaat berarti di imah tilu di masjid ge yakin tinggali ku ibu bapak para kiai para ulama para ustadz nu mampu istiqomah berjamaah barokah hirup jeung kahirupan anak insya naon atungaran istiqomah sing tenget meme ditutup aringaran istiqomah cepet bener na ibadah syukur mun ayah kabunga sobar mun aya susah sareng ari ngaran istiqomah cepet bener na ibadah syukur mun ya kabunga sobar mun a jek sepotong ewang ari ngaran biar tekompak sekali deh ari ngaran cepet bener syukur mun a sobar mun a ah rada bagus kene sinyalnya cek sarang si koma ari ngaran istri istiqomah cepet benar na ibadah syukur mun a ya kabungah sobar mun a sing arapal jadi istiqomah teh cepat bari ben Ayo cepet bener mah mual jadi barokah di Allah lungsur cepet daikan wudukna cepet daikan berjamaahna ngane tak berjamaah miheulaan we ka imam alus kira-kira nu kita, henteu hmm, matak cepet bari ben Insya Allah tina ladang istiqomah bakal timbul karomah kemuliaan di Gusti jadi simpulnya kia orang Cinangka tekudu mikiran kemuliaan nu penting mah pikiran si mampu istiqomah Kegus istiqomah sok datang karomah kemuliaan di Gusti kia sederhana ayeuna datang hujan ulah teuing mikiran buah cau ari hayang mah nuku di pikiran mah isuk teangan bini cau minta kata tangga pelakna kebon urang urus gemuk piara engke ge tahun kemudian bakal bijil buah naon yakin ari urang mah cau di pikiran di pelakan teh rek boga cau di kamuliaan di Allah haym harikah Istiqomah dari laksana atau mata Istiqomah teh ngncek bahasa urang 3 herang mah singmam ayaah dicek ulang 3 rajanya sama sing ayalu u aya bahasa gitui singma dua ngerai tilu ulah ayaah bahasa orang-un jadi maksud kurang ibadah lain terenen kudu ngadukduk wa intik nanu tadi Istiqm ayaah bahasa bahasakolot umur guys 2010 tahun orang awak kerada loyo tapi ku ngerih ma Anggri leras macul ke serangan jam 10 Eren buat balik menang Sanon Sa gawang hampir 10 poi Anggus keta galang cek masyarakat he hakieta bariku Allah dikersaken jarang Rene nepi kain naga budak oeta ladang matak siap siap pulah Eren siap may mayang cair ngilicirsa gede bunutt berit ngilicir kanak bak kaj detik tapi mayangakan pinuh opoember pinuh Imah tatanggakabrek naun sahabat cair mayang kira-kira rek milihmana mening mayang mening kira-kiraeh mata siapana sing mayang u pengin ti Ab ni hidup rumah tangga supaya Luhur martabat tingkat rajat cepun sepuhma pelaken anu penting padarikennukulir macul jeng lohor penting lawan lohor hela engke tului tas lohor naon deui macul ibu jawab memeh ditutup kira-kira lamun dibundang banding antara beas ejeng wedak penting naon ce bagus itu jawaban tepat ibu-ibu bapak-bapak memeh ditutup kira-kira lamun beas jeng udut penting naon pak bener tapi nu jawabnya tara udut bener eh. cocok Dari tutupan ayeuna cuang buktikeun ku sararea ya. iya aku aku abdi ditutupan lamun geus ditutupan kieu didengkeun caina murag tante matak penting sangka lagi kudu make tut tutup ngarah barokah dunia sarang berarti kesimpulan iya pengajian dia penting di Eh uh, uh, bener satuju memeh ditutup Abdi badenutup, iya acara pengosan ku kusholawat Ibrahimiyah nusok diaos ku ibu bapak dikawit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim dugi kapil alamina innaka hamidum majid abdi nampi e ijazah sholawat Ibrahimiyah tipun guru tika gede ti kersana Kang Haji Mui almarhum Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu amin sahur anjuna him lamun maneh sanggup ngadawamkeun eta sholawat sanggup mayang macana sanggup terun-un macana sanggup ngeih macana Insya Allah Rizki kasab rumah tangga elmu malah Insya Allah manehmun sanggup ngarawam keeta sholawat bakal tereh dinasibkanun Kamakkah jeung kammadinah Alhamdulil tahadsan dinikmat ia sholawat tim mimiti kawin Nabi ka puting ayenaku Abdi dibaca mayang dan dibacatara Erenun dibaca unggal ta salat jata reksa kalirek dua kali rektil kali kumarap no penting Mai no penting no penting ter Erun Alhamdulillah tahadusan binnikmat Abdi dinasibkanku Allah rek dua kali berangkat ke Mekah 2010 sarang pun Biang Teayyunkan Bojo sabab pilihih kali Ka kapillaran hidung nyaur kapun bojo karasan bojokuringpan awewe sauur Abli teh wayah na lain teha yang bareng je anjeun Ablirek mayun ke helapun biyang ngarah barokah di Allah lungsul marangan rumah tangga urang sabab rasul nyawurkan mambaok walidaihi dan Tuubalahhu wazaallahu Umrihi Salman nunyien alus kalau jadi hidung je Bapak bakal babdak hirupna bakal tambah barokah dia sangeskan tenang Widik tiidjan dan bojo mangga rapih thoap warda mak ngaduakken kaAB. bari nangis nangis ku kabunga mugia Allah nganasibkeun deui anjeun bisa berangkat deui sarang bojo anjeun 40 dinten bada di Mekah Allah nganasibkeun abdi daftar di sarang pun bojo berangkat 2014 itu dinamian. barokah jeung rahmat Gusti tina ladang istiqomah macak solawat Ibrahimi iya tah matak abdi umi ayeuna bade nutup ieu acara pangosan sholawat Ibrahimiah bil ayah nutcos Mulang Ti payyun nga langkunganndunga sholawat Ibrahimiah sing khawalatraan Barokah jengrohmat Allah kas Sadayana Sadayanakubartina ye pangosan ditambih-tambih kasehatan Sadayanaku Allah ditambiih-tambih kesalamatan diharasilkan sadayaapa maksa dan ayah dina keagampilan kuberka sholawat Ibrahimiah tiluang Sulan bangga sasangan kita بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Mangga ngahaturkeun kasadayana bilih bade sasarangan sareng simkuring aos ieu sholawat tiap ba'da salat nu lima waktu insyaallah nu dinamian barokah jeung rahmat Allah bakal nyarengan dina kahirupan urang amin abdi maparinan maparinan selimut ka ibu bapak nalika tiris teu dianggo bakal kerasa haneut moal abdi abdi wongi aina maparinan solawat ngantara dibaca kira-kira bakal kapendak barokah jeung rahmat Allah moal mata penting mun diberes selimut anggo ngarah karasahan mun di paparinan aosan baca sing istiqomah mayem ngeureuh ulah eureun-eureun ngarah karaos barokah di Gusti Allah sakit tuh hapunten Kang Kuwu abdi biasana ngaos tara langkung tina sajam ayeuna di langkungan nepi ka aya 15 menit ridho sarayana atur nuhun ngan hapunten dumeh wengi ayeuna di langkungan tina sajam berarti urusan anak ngalembur lepatna kabodohan sim kuring manawi aya leresna insyaallah tina agama diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh